azaroak amabos gaur ostirala bat hau berrion albistegia duzue berrioz erratiaren albiste mankezuna ze titularrarekin erekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Lehenengo ze kasolen astea gaurra ziko da herriko tabernarien iniziatiba bai izanik, herriko emaretzi tabernek janari gazola bat eskainiko dute herritarrek dastatu dezaten gazolak, gazola ezberdinak bi euroren truke eskuratu halko dira edaria bere izirik, horrein beharko da Julian Amatrein iniziatiba honen sortzaileetariko bat hortxe, bere hitzak. Hemos pensau que, bueno, que es una época ahora que la gente ya Eh, como te decía, con el mal tiempo se queda más en casa, pues para ver si podemos hacer otra, otra reunión de, gente, de amigos, de, cuadrillas y pues que bajen, disfruten de las cazuelicas, eh, estén en armonía, charlen de todas las cosas que, todo el mundo tiene en mente y sobre todo pues, pues ahora que nos viene muy bien con, con, toda esta crisis, ¿no? La gente que está un poquito desanimada y estas cosas. Y bueno, y demos un poquito de ambiente al barrio premonitore ikastaroan esan dugun bezala izena mateko EPEA irekita. Lasia premonitore ikastaroa amabi, amabosturte bitarteko neska mutilei zuzenduta dago ikastaroan ingurumena, seksualitatea, teknologia berriak, sukaldaritza, elkarkidetza eta barreko gaia landuko dira amaierarekin gazteak udalen esuko ziurta bat jasoko dute. Izena emateko gaztelekoan artekalekarleko seigarren zenbakian. Aste artetik ostiralera bostetatik zortzeak bitarte. Larumatean guizeko amaiketatik eguerdiko ordu, ordu zubiak arte berriozarren erroldatuak, hogei euro ordaindu barko ute izena emateko orduan berriozarren erroldatuak ez zaudenak ordea, oitamar euro informazio gehiagorako ikariari abildua hotmail.com edo behatzilau zortzi 06 bat irurogei telefonoa. Eta venezolaren inguruko itxaldia antolatu du zulu alai elkarteak. Bai, itzaldia larun bat honetan egingo da arratsaldeko seietan zulo alai elkartean. Eta aurtengo brigadako kide bat parte hartuko du horretan. Kontsumismoak kontsumitzen zaitu <laughs> kanpainaren gazte asamblada aurrera dihoa kontsumista ezen kontzentzea sortze aldera gaztea samladak, kontsumismoaren inguruko jardunaldiak antolatu ditu azaroa eta abendua bitartea hainbat bideo zabaida eta talierri ingo dira igandean narratxiko seietan gazteleguan maksaiz dokumentala proiektatuko dute proiekzioaren ostean zabaida bultzatuko da. Eta jarraian entzungo dugu e, eh, dergoldara zenaren itzak e, eh, bueno, aurrera. Bai, pixkat ikusi genuen ez, azkenean berri osarre, baina bai, gizarte osoan ez, dagoela kontsumitzeko, gehiagi kontsumitzeko joera bat, ez, kontsumismoa dena, eta ikusten dugula azkenan horrek bihurtzen gaituela robotako bezala, ez, kontsumitzen dugula pentsatu gazerari garen kontsumitzen, nola kontsumitzen dugun, benetan behar dugun edo ez, eta pixkat hortik abiatuta, pues, ikusi honen gazteriak ere e, horretan baduela zer esaterik, eta, bueno, gazteriak, eta, bueno, sin más, pentsatu genuen, nola pues, pixkat, hilabete, hilabete terdian, hori lantzea, ez, berria zaren. Uh mhm. -huh. Eta egandean ere, biko teatro kompainiaren eskutik e, antzerkia. Eldu entzako antzerki jaurdunaldien barne gogatzen da biko teatro kompainia bizkaitarren antzatzlana. Lingua nabajorun nitzena duen obra euskaraz osoki izango da obrako pertsona ibiak, euskararen historia eta jatorriaz ingo interpretazioak publikoan barregura eragingo dute. Antzerkia igande honetan arratseko zazpitan ikusgai izango dugu musika eskolan sarrerak lehiatilan eskuratu halko dira, lau euroren truke. Eta sukaldaritza ikastaroa gaur berta zula lai elkartean zorrokak antolatua. Oiko sukalde batean lehen gai eitzuko aderatzeko moduak sei saiotan irakatiko dira. Gaur izanen da sukaldaritza ikastoroko lehenengo saioa. Zortzi terrietan, puntu-puntuan, zuloa lai elkartean emango zaio hasiera. Izen amateko ekia eko dendan edo sei bost zortzi hogeita emeretzi, zazpibat hogeita mazazpizan bakian. Prezioa bost eurokoa izango da. eta e, paso emango diogu kiroletako informazioari esan ez berrio zarretik Nafarrako sub-amasei selekzio e, entrenamendura Emakumezkoen regional futbol taldeko bi jokalari Nafarroako emakumezkoen sub 16 selekzioan jokatzeko aurre hautatu dituzte Maitan Zalba Irain eta Judith Science Paez dira aurre hautaketa kontrenamendua egingo duten eskatilak aurre hautaketa kontrenamendu hori atzaroaren 20an Iruñako Larrabide estadioan egingo da Eta ostiralero bezala, Berriozar Futbol Klubeko taldek jokatuko dituzten partidan informazioa eguzkiplaza.neten ikusgai. Eta jarraian mendi informazioa txurruku punta mendi helburu duten mendien lagunak eh, taldeko partaidek. Igande honetan bertan, mendien lagunek ipuzkara joko dute, zuzenki, otza urteruntz bertatik txurruku puntari helduko diote bedratzireun dalaroita berretze metro dituen mendiari. Ateraldi hau, egin nahi duenaren zat, igandean guizeko bederatzetan eguzki plazan agerda dila. Bueno, garazi eta bada, badirudi, e, eh, otza datorkigula, ez da, e, zer dio e, iragarpenak? Halaxe, otza datorkigula barkatu eguneko lehen orduetan euria egin dezake berrentxuki gau gau partean elurra eiteko probabilitatea gaur izango dugu binon probabilitate hori handien izango da zazpireun edo be, eta bederatzireun metro bitarteko altueratan nagian ezkaban gaur elurra izan dezakegu iparraizea joko du, joko du, joko du gaur haize boladak gogorrak izanik temperaturan maksimoak nahikoa jeitsiko dira bera beraz, soin gaineko lodia jantzeko ordua iritsi zaigu xabi. Eskerrik asko, garasi. Eta hau izan da guztia, gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datu zen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko puntu zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Thank you.